بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رسول الله رسول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان محترم برادران مجاهد شما در استودیوی فجر الاسلام از مدت به از مدت به این سو به مقصد زنده نمودن عقیده اسلامی چند درس را در مسائل عقیدتی آماده کرده اند و در این راستا به شمایان شنوندگان محترم سلسله درس های از شکننده های اسلام را در سامانه ارشاد کام تقدیم می دارند از شما خواهش داریم تا این درس ها را با دقت گوش نموده در صورت نفهمی فهمیدن کدام مسئله می توانید از طریق سامانه کام با ما مراجعت نمایید خواهش دیگر از شما عزیزان این است که این درس ها در بین مردم سهم گذار باشید درس نوبتی ما از شکننده سوم اسلام می باشد و این شکننده به عنوان شخصی که کافر نشمارد مشرکان و کافران را یا شک کند در کفر آنان یا درست شمارد مذهب و طریقه آنان را پس این شخص کافر می گردد الان کسی ما آغاز میکنم در نقطه چندم سوم نقطه سوم چی این تو است که من لم يكفر مش لم يكفر المشركين أو شك فی کفرهم أو صحح مذهبهم که کافر نداند و مشتکا و کافرها را و ولا شك ندر في كفرها درست درس ونتيبا مذهب و وطريقه اونها را پس انسان کافر میگردد کسی که کافرها را کافر نشمرد ويا شكل كفشان ويا كد مذهب وطريقة ورغدي أها درس بد كافي نجد پیش از اینکه مسئله ما كريم کنیم در حقیقت در إنجا ما یک چیز يك بيش ذکر ذكر پیشگفتار بيش است که کفار كفار بدو قسم كفار کفار به بدو قسم كفار أصلي كفار غير اصلی أصلي يعني اصلی الله تعالى آنها در القرآن به نامهایشان حتى حکم به کفر الله آنها در القرآن حکم کرده است با کفر آشکارا مثل یهود نصارا وغیره پس کفر علامه اتفاقی است کافر هر از افتوین است که کفر اون من علامه چی اختلاف اختلافی است اینم به چی به اختلاف دلیل ها در نظریه ها و اندشه های علما اگر یک طرف قول ضعیف است مثل چی مثل حکمی ترک نماز که در از علما چیست اختلاف است که ترک نماز کافر هست این اجازه اسلام خلاص ما اول میگیم که همین نقد ما شما در این دو مسئله است اول کسی کافر کافر نشمرد و شک در کفر شما اول مسئله کسی کافر و کافر نداند و شک در چی کفرشون این اول مسئله دو مسئله چی بود درست داند چی تاریخ اون را خب اول مسئله که از مفتیم برای اول مسئله چی هست یعنی مقدمه کفار به دو قسم اصلی غیر اصلی پس مقصود از سخن شیخ رحمه که کسی کافر نشمرد را یا شک کفر شان کفر میگردد این در حق همون کافر اصلی یعنی که کافر اصلی را کافر نشمود یا که در کفر شک کرد این کافر نمیگردد چرا که الله او را آشکارا که حکم کفر کرد انسان چی او کافر نشمود پس این در همین دعا و بر همین عقیدهش مخالصی و دروغ نی الله و دین میباشد و هر کسی که الله و دین را که دروغ میشه و قبول نمیکرد اون چیز کافر است پس بعد ما شما آگاه باشیم در حق برادر مسئله تکفیر بسیار مسئله مهم است ما شما باید زبان خود را از این در این هنگام صحبت کردن در مسائل خیلی خیلی کنترل کنیم خیلی خیلی چی تصرف بکنیم در که انسان در چی در خطرها و در بمهای خیلی خطرناک به سبب زبان واقع می شود در خط بین مردم یک قاعده مشهور است من لم یکفر الكافر فهو کافر کسی کافر کافر در پس کافر است این هم در حق کفاری کس اصلی است این حق کفاری اصلی است یعنی کسی کافر اصلی است مثل پوتین اوباما یلسن وغیره کسی همین رو که اگر کافر نشون بود پس اون کافر است درسته است نه اینکی یک کسی که یک کافر که کافر چی باشد اختلافی باشد او کافر او کافر نشه باید با ما کافر بگیم مثال نظام ما شما مثال در اسلام جمهور ما شما میگه مرتد لکن اما نفر است که از ягме да пишу шуба چطور؟ Што که که имам Али кес имам Али. خود دعوایی که مسلمانی میکرد و خود خب چی میکرد میگوید که ما مسلمان هستیم الحمدلله و و اینچنین حج و امر میکرد و برای مردم قرآن به زبانشان چی ترجمه کرده تخصیم میکنند و اینچنین مسجد ها را گذاشته است که مردم نماز میکنند و مدرسه ها را و مسجد و مدرسه آباد میکنند درسه پس کسی که گوید که ما لا اله الله او داخل جهنم می شود پس چطور ما شما ایروش میگیم کافر میگیم پس ما شما همیشه از که امام علی رو کافر نمی شود به سبب شبهه دارد اگرچه یقین این خطا ما خطاگاه خطا به خطا میدونیم لکه باز یک شبهه داره در حقیقت شبهه داره ما انسان خود با کافر کنیم که تو چرا امام علی کافر نگفتی پس چرا کافر نگفتی تو کافر بلکه چی اون ما میرسن اما هر کسی که یقینا بداند که امامانی کافر است مثال لکن بازم چی ند بعد از دانستنش که امامانی کافر است بازم او چی کافر ندارد، این انسان حد کافر میشه چرا اینجا احساس این خلافی علم که داشت با خلافون عقیده عمل کرد علی خاطر این قاعده همین قاعده که کسی کافر کافرش بعد پس اون کافر این قاعده اولش بعد از زمانهای شیخ اسلام ابن و محمد ابن الوهاب که مشهور شد که این قاعده از سلف 10 وسبعون درا علمنا على قول السفير ابن عيينة آه، رحمه الله كيف يموت القرآن كلام الله قرآن كلام الله فمن قال أنه, إنه مخلوق فقد كفر فقالت كي إيه؟ المخلوقات بس مو كفر جزء آه، وما شك في كفر فهو كفر وكذا كده كفر وما شك لا فهو كفر أصلا على خاطر بعد ما شما این قاعده رو در استعمال كلام ما اینطور شيء در هر و هر کسی که یک کافر کافر گفت چرا به که یک شبهه داره یا نفهمه داره یا که به بود در ظاهر نماز میخواند روزه میگیرد ها حج میکند با پدر مادرش نکوی میکند خود مسلمان میگوید و کلمه میگوید و صدقه میدهد پس به همیشه شبه او کافر نمیگه مهمی همین که کافر کافر مطلب کافر میگه ما کافر پس ما از این سوال نقص چیست همون همین شبه او کافر نمیگه مهمی همین که کافر مرتد کافر میگه کافر میگه پس ما از این سوال نقص چیست همون کسی که کافر اصلی را کافر نمیشمونه زیرا که در این صورت این مخالفی گفته الله و رسول عقیده دارد خب دو مسئله چی بود مسئله دومی بود که کسی درست مراد طریقه و مذهب و روی آنها را پس این مسئله کی است این را بسیار دخصه و تعریف و مدح کنند که این درست هستند برحق بل این کفر اکبر است کفر چه است اکبر است بدل خلاف اساس بالله سوره الموعد آية 51 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعض أولياء بعض ويتولوا منكم فإنه منهم ايه المؤمنون ميجا شمو نجد اليهود نصارى دوستان بعد أنها بعد دوست بعد يعني خذ أشبك وأنها دوستان اونها از اونها است ببین دخل خذ کلمه مولا اولیا مولات که سبب مولات داخل کلمه مولات دوستی و همکاری می باشد پس الله فرمود که شما با آنها همکار دوست نکنید که کسی شما با آنها همکار دوست میکنه، اون چی عجله اونها دیگه کافر است. پس ما شو از این کریمه اینجا دلیل می برای کفر کسی که آنها به زبان تایید نند که اونها حق هستند درست هستند دین هم درست چطور ما دلیل میگیریم اینطور که موالات این یعنی دوستی همکاری تنها با دست بازو نمی باشد بلکه به زبان هم باشد بلکه تأثیر زبان در جامعه بشر در میون مردم بیشتر است چرا که امروز ما شما مشاهده میکنیم از چی فتوای سوراکی بسر فتوای اونها که در عراق جهاد نیست در افغانستان جهاد نیست در پاکستان جهاد نیست در فلسطین جهاد نیست در فرانسه جهاد نیست به سبب همین فتوای خبیسشون بسیاری از مردم در صف کفار رفتند حتی بسیار مردم از جهاد موندن و بسیار مردم چی مجاهدین را و سپاهان را میگن تعنا و آر و تیویزم و بدکار و آدمکش و راهزن نامند. یعنی مطلب که موالات ترها دوستی و همکاری تنها بچی چی دست بازی نیست بلکه تأثیر همین فتوای خبرش آلین سو با تایید و قوت ای برای امریکایی ها بیشتر از چی؟ از همکاری هزارها مرتب در سفرشان درست یعنی چیزی که معلوم که مردم پیروی علمو میکنه زن یعنی پیروی چی؟ احساس جاهل که در لشکر امریکا یا که در صف او در مقابل اسلام می جنگد بله، خاطر چند بله، مردم چی؟ از علما خیلی متاثر میکنند مردم برای علما میکنند که علما کسان مردم علما کسان مردم را دین می آموزانند از خاطر باید امام خطیب ها و ملا هر کسی هر چی میگن در استادش باید باید بسیار و بسیار احتیاط کنند و تو که چی در دامی خطرهای بزرگ هو برونا الشباب وانا افتر ويجي الله في هذا سورتي مجدله بسدو اسد الله لا تجد قوما يؤمنون دون من حد الله ورسوله نخايف اي محمد نخايف قوم رو که ایمان دارن با الله و روز آخرت به این صفت که دوستی میکنن با کسی که خلاف الله و رسول کرد یعنی ای محمد تو نخواهی قوم رو که ایمان با الله و آخرت دارن به این صفت که همه قوم مؤمن بمخالفين الله ورسول محمد يعني قالوا من بمخالفين الله ورسول محبت باید نکنن اولا وكان ارا اگرش اونا پدرهاشون و پسرهاشون و برادرهاشون و خشواندشون باشن اگر که تو دیدی که کسی که ایمان به الله دارد یا برز آخرت دارد لیکن باز با کچی با کسانی که خلاص الله رسول محبت و دوستی میکنن اونها مومن نیستن یعنی فرمود که لا تجدو تو نخواهی یافت چی یعنی کار مستقبل کار زمانی چی آینده که چه نخواهی کسی که ایمان داره به الله و آخر که دوستی که با کی با مخالفین الله رسول از خاطر همین خیلی که اون دینشان درست هست طریقشان درست هست این تو تو این همه این همه چیست این همه سخنانی است که اینو همه از دوستی و از محبتی سر میزنن و به زبان میآیند دومی که دو مسئله از این استعمال الفاظی که برای احترام و تعظیم باشند در حق کافر و منافق یعنی انسان مسلمان کافر و منافق را چی میگوید سید میگد سردار جناب عالی و غیره استعمال همه خیل الفاظ در حق کافر و منافق این گونه کبیر است حق میشه که این کبیر است حدیثی که برادر رضی الله عنه نزی ابو احمد برادر رضی الله عنه نزی ابو احمد و بهقی و غیره که رسول الله صلی الله علیه و فرمود لا تقولوا للمنافق السيد فإنه يكون سيدا فقد أسخطوا ربكم شمون نقيت براي منافق السيد إيه سردار فإنه إن يكون سيدا فقد أسخطوا ربكم يعني منافق سيد باشد سردار باشد پس شما یقینا دار باشد پس شما یقینا رب خود را و پرواده خود را خشمگین ساخته اید چرا؟ زیرا که سیادت و پشوایی و سرداری این کلمه است برای احترام و تعذیری و این لائق این نیست لائق این کلمه کافر نمیباشد و نیز منافق زیرا که اون دشمن الله و رسول است چطور تو دشمن الله چمینی باز مده و سویش میکنی از خاطر الله از این سخن از این گونه سخن ها چی میشد خشمگین میشه از این خاطر این چی است استفاده بردن این قسم الفاظ در حقی کافر یا منافق گناه کبیره است یا منافق گناه کبیره است سوم چی است استفاده الفاظی که دینی نمی باشند اگرش با این تعلق دارن در حق کافر منافق مثل سخاوت و شجاعت درسته پس کافر میگه شجاعت است یا سخی است طرفداری و تأیید و یعنی قوت بخشی نباشد بلکه همینطور درسته پس این درست است لیکن اگر بازم چی بنات الشيء و بنات و احترام او که باشد این که مشاهد بازم دونی کبیر میشه وگرنه این سوره این گونه الفاظ که دینی نیستن چی با دین تعلق دارن مثل شجاعت و سخاوت وغیره اینا چی هستن برادران محترم ما به اینجا درس چهارم به آخر رسوندیم و انشاءالله در درس پنجم که استی ناقض چهارم آغاز میکنیم با کمک الله رب العزت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين